vücuduna takdim iter Yürekten sıkılış kaybım gider assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz radio tinglovchi birodarlar o'zbekiston islomiy harakatining jundullo ijodiy studiyasi e'tiboringizga tonggi eshittirishlarini taqdim etadi yurakdan siqilish qayg'u ketar Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار dunyo va undagi jamiki borliqning parvardigori bo'lgan, o'rmalaganki jonzotni nazoratidan chetda qo'ymagan, o'zi yaratgan bandalariga mehribon bo'lgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytamiz. Uning bizga bergan ne'matlari sanoqsizdir. uning bizga ko'rsatgan mehribonligi cheksizdir va bu hayotning davom etishi undagi sodir bo'layotgan har bir holatlar birgina Allohning xohish irodasi ila bo'layotgani inkor etib bo'lmaydigan haqiqatdir. Shunday ekan, biz har vaqt Allohdan o'zga iloh yo'q va Muhammad alayhisalom uning bandasi va elchisi deb guvohlik beramiz. Hamd va sanolarimiz Barcha olqish maqtovlarimiz faqat yakka Allohga bo'lsin. Qilgan ibodatlarimiz u xayrli amallarimiz u zotning roziligi uchun bo'lsin. U zotning olamlarga rahmat qilib yuborilgan elchisi Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tinmasdan durudlar va salovatlar yog'ilsin. Oilalariga esa Alloh taoloning rahmatlari bo'lsin. va u zotga ergashib, xayrli amallar qilgan zotlarga xayrli oqibat bo'lsin. Assalomu alaykum ibodatga shoshilgan, Allohni yakka deb bilgan va xayrli amallarda peshqadam bo'lgan dindoshlar barchangizga bugungi juma ayyomi muborak bo'lsin. Alloh taolo siz va bizni o'z fazl va marhamati ila barokatlarga g'arq etsin. Assalomu alaykum. Alloh yo'lida yurgan, din g'amida qalblari ezilgan, hayotini islom yo'lida xizmat qilishga bag'ishlagan dindoshlar sizlar bilan navbatdagi juma dasturimiz orqali yana iymonlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Alloh azza va jalla bunday iymonlashuv onlarini bizga bardavom qilsin. Bugun hijriy sana bo'yicha 1434-yil Shavvol oyining 30-kuni juma ayyomida turibmiz. Melodiy sana bo'yicha esa 2013-yil 6-sentyabr 90-жы жума дастурубуз. Роб Таало барча имон келтирген бандаларны өз панохида асрасын. Залолат көчөлөрүндө адашып жүрген бандаларны хам өзүнүн туугру жолуга жолласын. Хайырлы ишке бел боглаган мؤминлерге өзү мададкор болсун. Мؤминдин hayoti ibodatdir. Uning borligi xayriyatdir. Мؤминдин ibodatlari, xayrli ishlari dunyoда yaxshilik ramzi bo'ladi. Chiroyli ko'rinish beradi. Мؤминлар o'zlarining go'zalliklari bilan, xushfe'lliklari bilan kelajak avlodga namuna bo'lsinlar va yuksak baxt va saodatga erishsinlar. Mu'min bor joyda xayr bor, barokat bor, iffat, hayo bor. Hayo islomda eng muhim o'rin kasb etadi. Insonda hayo qanchalik mustahkamlansa, uning iymon darajasi ham shunchalik ortib boradi. Bugun dunyoning qaysi burchagiga nazar soladigan bo'lsak, eng noyob sifat hayo ekanligi guvoh bo'lamiz. Insonlarda hayo sifati yo'qolgani sari islom ham asta yo'qolib boraverar ekan. Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Hayo faqat yaxshilik keltiradi. Ushbu hadis sharifga binoan mu'minlar har qanday holatda ham hayo sifatini o'zlarida jam qilmoqliklari lozim. Abu Mas'ud Uqba ibn Amr roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda esa Nabi Наби алейхиссалам bunday dedilar. Odamlar orasida avvalgi payg'ambarlardan saqlanib qolgan gap shuki, agar uyalmasang, xohlagan ishingni qil. Imom Buxoriy rivoyati. Hayo haqida so'z borsa, islom tarixida Hazrat Usmon raziyallohu anhu yalt etib yuzaga chiqadilar. U kishining siyratlaridan biz ko'pgina namunalar olishimiz mumkin. Usmon raziyallohu anhu ning hayolar haqida ko'plab rivoyatlar keladi nabiy sallallohu alayhi vasallamning usmondan hatto farishtalar hayo qiladilar mazmunidagi hadislari bizning hayoimizga ozuqa bo'ladi alloh taolo barchamizga hazrat usmonning hayolarini bersin bugungi juma ayyomi barchangizga xair va barakotli bo'lsin qadrli dindoshlar ey ko'ngil sen gunohkorsan bunda g'ofil bo'lmagin ayblaring ko'p bo'lsa oshkor ko'rar ko'zdan hayo qil davrada so'zamon bo'lsang o'zni oqil bilmagin so'zlaring ustidan yanchib o'tar so'zdan hayo qil har mahal imtihon peshvoz chiqar o'ngu so'lingdan fitnalar shay turar poylab borar nurli yo'lingdan buzuqlik domiga iblis tortsa ushlab qo'lingdan qiyomatda turib ojiz kuyar yuzdan hayo qil har ishingda odamlarga kelmasin hech maloling go'zal axloq shirin so'zga band qilib ol hayoling uyga kirsang ko'zga guldek ko'ringanda ayoling bir chekkadan boqib turgan o'g'il qizdan hayo qil bir qara islom zaiflab qay tomon qochdi orlar odamlar iffatni toptab endi iffatga zorlar baxt kulib umringga tashrif qilsa nurli bahorlar, yashnagan chog'ingni toptab, kelar kuzdan hayo qil. Kimsalar qishqirsalar da erta chiqmas unlari, qazo yetsa sinar bir kun bu hayot ustunlari, ayblarimni bir kitar deb gunoh qilsang tunlari, tun pardasin ochib tashlar u kunduzdan hayo qil. Ey ko'ngil білгинки хорсан, агар iymon bilmasang самодан инган kitobni bilib көзге илмасаң, ma'siyatga югурсаң u dinda тақво qilmasang яратганның oldida hech qursa o'zdan hayo qil. Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر Sayyohnist yahudiylar bitiklaridan Ta'kidlash lozimki, Yahud qavmining har bir avlodiga bu Sion protokollari maxfiy tarzda tanishtirib boriladi. tibbiyot olamidagi gaplardan Davomli, ziyoda taomlanish ham yurak uchun, qalb uchun bo'lsin ruh uchun bo'lsin barobar ziyondir. birodarimiz abdusamad bilan bo'lgan suhbat yoshlar qarib qolgan ota ona onaxonlar hammalari bola chaqalar nabiralar chaviralar bilan bir bir uydan bir xonadondan 10-15 kishi ham bo'lib kelishganlarni ko'rdik qori ravohaning darsliklari rasululloh aleyhi alayhi vasallam anas ibn doğrusu to'g'risida juda ko'plab hadisler rivoyat qilgan juda chiroyli ko'p fazilatlarni zikr kılgen.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 хафтаномамызга өтөлүк жума устаздар дарс кылдылар илим аманат билип бизлерге жеткезилер өснәрін құрбан қылып ұстаздар дәрс бұл білән бірге шуны һәм білішіміз керекки insonlarning haqiqiy iymon keltirgan kishilarni ollohning haqiqiy yo'lidan to'sadigan kishilar johil odamlar bo'lmaydi birodarlar ular qisman ilmdan xabardor bo'lgan kishilar bo'ladi ular ilmdan xabardor bo'lib ilmni faqat o'zlarining maqsadlariga ishlatayotgan kishilar ollohning haqiqiy yo'liga kirgan kishilarni yo'llarini to'sishlikka harakat qilishadi chunki ularning alohida imtiyozlari mana shunda ekanligini aniq bilishadilar to'g'ri yo'l faqat ollohni yo'li bundan boshqa o'rtacha to'g'ri yo'l yo chorakam to'g'ri yo'l үчтөн бир тогру жол деген жол болмайды yo ollohni yo'li haq yo'l yo bundan boshqa yo'l zalolat yo'l bundan boshqa uchinchi yo'l yo'q shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar va ummatni shunday bir razil sifatda bildiki dinini sotib qornini to'yg'izadigan bo'ldi dinini sotib yaxshi kiyimlarni kiyadigan bo'ldi dinini sotib yaxshi markablarga minadigan bo'ldi dinini sotib o'ziga qasrlar quradigan bo'ldi mana bunday razil pastgashliklarga bu ummat qo'l urdi bugun ham ummat holi shunaqa madrasalarni hammasini g'ami yaxshi ish yaxshi kiyinish xolos madrasalar masjidlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida aqidani o'rganib amalga oshiradigan shu yerlardan jihodlarga saflanib chiqiladigan markazlar bo'lgan mujohidlarni sangari bo'lgan masjid madrasa yo bugun u yerda jihod qilyotganlarni terroristlar deb fatvo beriladigan markazlarga aylangan kofirlarni maqtab ulug'lab ularga tili yog'lamalik qilinadigan lagambardorlik qilinadigan markazlarga aylangan Yakshanba журналны сон кылынган көп сонли дуо кылыңлар болсын давомли журналны сон кылынган көп ali ibn abi Talib radhiyallohu anhu ning xalifaligiga sahobiyalar bay'at berishdi lekin muoviya va ahli shom bay'at bermadi chunki shom ahli xalifalikni talab qilmadi muoviya ham xalifalikni talab qilmadi balki muoviya usmon radhiyallohu ning qotillarini talab qildi avval qotillar masalasini hal qilaylik undan keyin xalifa saylaymiz dedilar исламий hukmlar va fikrlar borasida ilmiy tarixiy nazariyalar borasida g'oya ham manba ham ular bo'lib qoldilar. Birovni oqlash va qoralash borasida ham ana o'shalar namuna bo'lib qoldilar. Ularning kattagina qismi pastorlar, bashoratchilar, yahudiylar va mutaassib nasroniylar bo'lib, ular ichlarida islom va islom payg'ambari sallallohu alayhi va sallamni yomon ko'radilar va nafrat qiladilar. Inshaalloh мен машы жамаатта барман деп айтдым. Айтым Аллах гувах дедим dedim. дедим. Эртегисе мен Равшан Прошан кошулуп чыгып кетмен дедим. U айтты ки мен ука дедим, ана мен жамаатта барман дедим. мен сенге эркекче колун берипмин аллах таала губох мына деди экалебиз кылыпкан ишибизге деди мен mana жамаатта барман ука деди экалебиз шунака ваадалаштык мен домлага хамдуллага айттым биз ваадалаштык дедим домла жамааттан чыкмайдыган болду которжам кылды деди Dushanba. g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon lekin oxirida nimani qo'shib qo'yapti qo'shib qo'yaptiki bular shunday jamoaki deydi maqsadi o'zbekistonga kirib bir islomiy davlat o'rnatishni maqsad deydi ya'ni go'yoki ular bizlarni Yana chegaralab qo'yishyaptiki, bizni mintaqa parastlikka. Yana bizlarni qaysidir mamlakatlar uchun jang qilishlikka. Kimdir o'zbek bo'lsa, o'zbegi uchun, tojik bo'lsa, tojigi uchun yoki uyg'ur bo'lsa, uyg'uri uchun jang qilishlikka chegaralab qo'yishlikdek bo'lyapti. Lekin har birimiz hushyor bo'laylik. Bularni chegaralashligiga, bularni makr hilasiga uchib qolmaylik. Biz chegara bilan yurmasligimiz kerak. Chegarani biz belgilaymiz, ular belgilamasligi kerak. seshanba unutmaslar seni xotirda ul paymonlaring bordur nechuk zoyi bo'lur behad to'kilgan qonlaring bordur ruslarning bunday aziyatlarini sitamlarini turkistondan boshqa rusga tobe o'lkalarda ойнаган оюндарын yozishning o'rni emas. Ruslarning turli o'yinlarini bizlardan яна хам yaxshiroq билген кырым татарлары Qozon nog'oylari, оренбург самара уфа musulmonlari hech chora olmadilar. ruslardan yetayotgan aziyatning dafi uchun bir yo'lini topib mulla oxunjon hazratni vakil qilib u zot vositasi bilan islombo'lga dunyodagi musulmonlarning xalifasi sultoniga arzdod taqdim etdilar. Bu sulton Ibn sultan chaqirig'i bilan tatar musulmonlardan ancha oila Turkiyaga hijrat qilib ketdi. 1894-melodiy yilda Turkiya tuprog'iga salomat dohil bo'lgan musulmonlarga islom davlati tarafidan Malotiya shahrida yer, suv, uy joy berildi. чоршанба зиндан дубарлары окшар башымы хижрет жоллорунда чыплак аяклар shuning uchun alloh taolo boshqa bir oyat kelmada ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun ey iymon edenler nimaga qilmayotgan ishlaringizni aytib qo'yyapsizlar Xo'p, shuning uchun musulmon qilmaydigan taqat yetmagan kishi aytmayishlik kerak. Bu ahitlarni sindirishlik bu katta haramlardan bittasi. Shuning uchun biz burada mujohid birodarlarimizni va musulmon birodarlarimizni ogohlantiramiz, tanbeh beramiz. Kofirda ham bo'lsa, biron kishiga ahit berilsa, amon berilsa, u amonga rioyat qilish kerak, u ahitga rioyat qilish kerak. Xo'p, amanni ham o'ziga yarashan ba'zi shartlari bor. Ya'ni bir kofirga amon berilganda bu aman sabablik o kofir mukammal ozod bulmaydı. hur bo'lmaydi balki onun shartlaridan bittasi shuki bu kofirni Müslümanlardan birontasiga zarar yetkazmaslik kerak payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli расулулла саллаллаху алейхи вассаламдын мына bu хадиси шарифлерге ko'ra умавийлер xonadonining барча волийлери халифа deyilishi жоиз bu hadisi sharifga ko'ra rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar la yazalu hada din azizan ila isnatay ashara xalifatan ya'ni mana bu din 12 ta xalifa davrida aziz bo'lib davom etadi imom muslim rivoyati Tamaddunga erishgan dunyo uzoq vaqtlar o'z aqli bilan fikrlab, o'z qalami bilan yozib, o'z tili bilan asarlari bitib keldilar. Eron, Turkiston, Afg'oniston va Hindistondagi mualliflar biror bir ahamiyatli kitob yozmoqchi bo'lsalar, faqat arab tilida yozadilar. Keyin fors tilida kichikroq hajmda yozib chiqadi. G'azzoli Kimyoyi saodat asarini shunday qilgan edi. Alloh sizlarning janglarni qabul qilsin deb bir marta aytmaysanmi Umar menga sen? Ikkita birodarimni ketib o'lib ketdi, yo'qolib qolsin mana ikkita birodarimdan nechtasi? Men mana 18 ta bergan shahidimiz mana jangidagi mana shu fitnaning davomida bergan shahidim men bunga achinadi men qalbim. Mening qalbim bular uchun yig'layapti. Seni bu qalbing his qilmayotgan bo'lishlik bu narsani. Lekin seni kallang yig'ib olgan. Biron marta so'ramading mendan. Shuncha bular shahid bo'lib ketdi Abbos. Xafa bo'lmanglar deb ayta olmading. Tilingga kelmadi shu narsa. Seni qalbingni burib Alloh taolo munofiq qilib qo'ygan mana. Ko'ryapsanmi? في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا жана гүнох кылдым корайды калбым гүнохлар багрыда торайды калбым масият кылмокко ярайды калбым ибодат кылмокко яролмайды ya. болмадым мехрибон onamga xotam ku yaxshilik ko'rmadi otam har kuni keltirdim ularga motam bir kun ham nurli kun ko'ra olmaydi ya shavkatga intilib bu jonim halak bu axir nifoqdan riyodan darak сылтанып bo'g'zimga qadalgan yurak aniq bir me'yorda urolmaydi ya bir kunim o'tmaydi gunoh qilmasam lazzatlar qo'ynida o'ynab kulmasam qalbimni oxirat tomon chorlasam dunyoga intilmay tura olmaydi ya tuzalmam boshimda sinsa ham tayoq boshimga shaytonlar qo'yilgan mayoq zalolat yo'llarga yugurgan oyoq hayırlı yollarga yura olmaydi ya o'zimku vayrona muhitda o'sdim ziyoli joylardan o'zimni to'sdim endichi bir qancha ziyoli do'stim ko'ngilga rushnolik olmaydi ya mol dunyo topdimu topmadim ilm bema'no so'zlardan tiymadim tilim ziyofat bo'lganda shoshilgan dilim mashaqqat bo'lganda bora olmaydi ya kechirgin мен ожиз кулуңну yorab yurgazma jahannam жаһаннам qarab карап гор sendan бир so'rab офият bir senga бир olmaydi ya navbatni yahyo hikmatiga beramiz isroil ey isroil shaytonni qilding qoyil hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron isroil ey isroil shaytonni qilding bismillahi rohmanir rohim assalomu alaykum ahli islom birodarlar sayyohnist bitiklarini o'zbek tiliga tarjima qilish va tushuntirib berishda bugun 26 suhbatimiz ekan. Alloh bu ishimizni dunyo va oxiratimiz uchun foydali va islom ummatining nafiga davomli qilsin. o'zi bizdan rozi bo'lsin oxirgi suhbatimizda yahud qavmining insoniyatga qarshi zimdan kurashayotganini shu bashariyat tushuna olmay qolishi uchun sayyuhniz donishmandlari mana bu eng tuban sifatlardan ish olishlarini tavsiya etganlarini keltirgan edik ayyorlik pastkashlik munofiqlik xoinlik yashirincha zo'ravonlik va hoylarga nisbatan murosasizlik endi yahudiylar o'z fozillarining bu razil tavsiyalariga qanchalik amal qilayotganlari haqida o'z ko'rgan bilganlarimizdan qisqa qisqa aytib o'tmoqchimiz ta'kidlash lozimki yahud qavmining har bir avlodiga bu Sion protokollari maxfiy tarzda tanishtirib boriladi. Nima maqsadda deysizmi? Yahudiylar ularga amal qilib yashab o'tsinlar uchun shu jumladan boyagi razil sifatlar ham yuqtirib boriladi va o'shanday bo'lish yahudiy kishi uchun savob deb ko'rsatiladi ham. Biz o'zimiz shaxsan ko'rgan, bilgan yahudiylarda шундай sifatlarni доим мушоҳада қилганмиз. Биринчиси айёрлик. Валлоҳу a'lam айёр бўлмаган яҳудий зотининг ўзи бўлмаса ҳам keragov. Ҳатто o'spirinlari ham ayyorlik bilan sizni aldamoqchi bo'lib turganini ko'rasiz. Ayyor bo'lmagan yahudi yahudi emas degan maqollari ham mashhur. Keyingisi pastkashlik. Bu ham ularda oddiy bo'lib qolgan sifatlardan. Yana ham yomonligi shuki, pastkashlik qilayotganlarida bir uyalish, qizarishning asari ham ko'rinmaydi. Savdolarida betingizga baqrayib turib, haqingizdan urib qolishlarini, sariq shaqalarni sekingina yashirib qo'yib, doim qaytimiga майда pul yo'q deb pulingizni kamaytirib berishlarini va hokazo shu qabildagi pastkashliklarini yodingizga keltiring. Bizda muzqaymoq sotuvchi bir yahudiya ayol bo'lardi. U xaridorlarning qaytim pulini mudom kamaytirib berardi. Bu muzqaymoqning vaznidan tarozida urib qolganidan tashqari edi. Shunda qaytamini bunchaga kamaytirib beribsiz-ku desangиз, "Э, e, xolang o'rgilsin. Endi odam adashadi-da, ma ola qol qaytamingni" deb yana katta bir yaxshilikni sizga qilib qo'ygandek o'zini ko'rsatardi. Biroq uning adashishi doim bir tomonga, faqat o'z foydasiga adashish bo'lardi. Holbuki qaytimni berishda adashadigan sotuvchi birdamas birda o'z ziyoniga ham adashishi, xaridorga ortig'i bilan berib yuborgan bo'lishi ham mumkin bo'ladi-ku. Yo'q, bu Yahudiyada hech qachon bunday bo'lmasdi. Chunki adashibmanda degan bahona ostida xasposhlangan juhudona pastkash makr edi-da bu. Keyingi sifatlari munofiqlik ekan. Bu ko'proq ularning ikki yuzlamachiliklari ko'rinishida namoyon bo'lgan. Yahudi sizga bir gapni aytib turib, qo'shningizga shuning teskarisini aytib beraveradi. O'zingizga ham bir narsani aytadi-yu, amalda boshqa ishni qiladi. Bergan va'dasini buzish Yahudi uchun pista chaqib tashlagandek juda oson ish. Bir nimani omonat qo'ysangiz, qaytarib olishingiz amri mahol. Qaytarayotganda ham albatta narsangizdan bir chetini urib qoladi. Yana bir tavsiya etayotgan sifatlari bu xoinlik. Bu xislat kufr yo'lini tutgan yahudiylarning qon-qoniga singib ketgan deilsa xato bo'lmas. Bu haqda barchani biluvchi zot Alloh subhanahu va taolo mana bunday bildirib qo'yibdi. ولا تزال تطلع على خائنة منهم Siz mudom ular tarafidan qilingan biror xiyonat ustidan chiqasiz. Moida surasi 13-oyatdan. Yahudmas xalqlarning haqlariga har tomonlama xiyonatlar qilib yurishni insoniyat tanasidagi yahud deb atalmish bu zarar kunanda mikrob o'ziga faxr deb hisoblaydi. Keyingi sifatlari hoylarga yashirincha zo'ravonlik qilib yurishni o'z qavmlariga tavsiya etibdilar. Bu nima degani? Bu degani yer yuzida ko'pdan ko'p zo'ravonliklar жабр zulmlar sodir etiladi. Shularning aksarining orqasida o'zlarini bilintirmay yahudiylar turibdi demakdir. Tarixda katta yu kichik ko'p urushlarni, qonli inqiloblar u to'polonlarni maxfiy tarzda shu yahudiylar keltirib chiqarganlari rad etib bo'lmas isbotlar bilan sobitdir. Misol uchun Xanda g'azvasida ochiqchasiga urush qilib kelgan arab mushriklarini pinhoniy shu juhudlar gijgijlab keltirgan emasmidilar? Hozirda ham ayniqsa islomga qarshi har qayerda zo'ravonlik bo'layotgan bo'lsa, tekshirsangiz, ko'p hollarda buning ortida o'zlarini bildirmasdan yahudiylar turganini topasiz. Siz bu zo'ravonliklarni Arab hukumatlari, Pokiston hukumatı yo I.A. Karimovning O'zbekiston davlati qilyapti faqat deb o'ylaysiz. Ammo ularni shunga undab yurgizib turgan juhudlar bo'ladi-da, bular ko'zga ko'rinmas bo'lib qolaveradilar. Shuning uchun ham biz kofir yahudiylarni bashariyat tanasidagi mikroblar deymizki, Negaki mikroblarni ham mikroskoplar orqali bo'ladigan maxsus tekshiruvsiz ko'rib bo'lmaydi-ku axir. Nihoyat Sion donishmandlari o'z yahud qavmlarini insoniyatga qarshi kurashlarida xoylarga nisbatan murosasiz bo'lishga chaqirganlar. Bir vaqtlar Chingizxon o'z mo'g'ul qavmini boshqa xalqlarga rahm shafqatni butunlay unutishga chaqirib, insoniyat boshiga balo bo'lib chiqqan edi. Yahudilar ham odam, murosa murosayu madoro qilib yashay berish kerak deb yurgan soddalavh insonlar o'zlariga qarshi shu yahudilarning yo'naltirib qo'ygan ushbu ko'rsatmalarini ko'rib qo'ysalar bo'larmidi? O'zlari siz bilan zinhor murosa qilmaydigan sizning ziddingizga doimiy dushmanlik yo'liga tushib olgan qavm bilan qanday murosayu madoro qilib yashaysiz? Kufr yo'lini olgan yahudiylar odam bolasiga, xususan mu'minlarga hech qachon el bo'lmasliklarini bilmaydiganlar Juhud qavmining fe'l atvoridan bexabar kishilardir. Axira ham bashariyatga yetkazib kelgan беҳисоб бадкирдорликлari eng avvalo o'z Robbilariga dushman bo'lib olganliklari uchun yahudiylar qavm sifatida qirilajaklar. Bu haqdagi hadisi sharifni o'z o'rnida inshaalloh keltiramiz. Albatta, juhudlarning yuqorida birma-bir keltirilgan yaramas sifatlari bu qavmning butun tarixi davomida bo'lib kelgan. Shunday bo'lsa da, sayyohning donishmandlari bu sifatlarni o'z Yahud qavmlari oldiga insoniyatga qarshi kurashlaridagi vosita o'laroq o'z bitiklarida ta'kidan bir vazifa shaklida qo'yganlar. O'tgan gal Siyon bitiklarini ko'rib chiqishimizdagi to'xtagan joyimizda endi bu razil sifatlarini qo'llay olishlari uchun asta-sekin хойларнинг ishonchiga kirishlari kerakligini o'qtirgandilar. Asrlar davomida Yahudi zotiga ishonqiramay kelgan Yahudmas xalqlarining ishonchlariga ular qanday qilib kira olishlarini Sion donishmandlari mana bunday tasvirlaganlar. Kitoblari matnining davomi. Hoylar chuqur fikr yuritishga qobiliyatsizdirlar. Чүнки ular faqat his tuyg'ulari bor hayvonlardir. Siyosatning nozikliklarini bilish uchun siyosatga, ya'ni boshqarishga qobiliyatli bo'lish lozimdir. Buning uchun esa biz tanlanganmiz. Bizning sharhimiz yana o'sha eski hammom, eski tos. Demak, biz Yahuddan boshqa hamma xalqlar fikir yuritishga qobiliyatimiz yo'q ekan. Nega deysizmi? Ha endi shungaki biz ki faqat insoniy his tuyg'ular berilgan hayvonlarmizda o'shanga bu cühütçe cho'pchakning raddiyasini oldin o'tgan 17-suhbatimizda keltirganmiz. Shunga ko'ra bu yerda takrorlab o'tirmadik. Lekin bu matnda Yahudi fozillari siyosatni bu boshqarish deb siyosatning nima ekanini bag'oyat aniq ifodalabdilar. Haqiqatan ham davlatlarni, hukumatlarni, borinki bashar jamiyatini siyosatdonlar boshqaradilar. Ba'zida hokimiyat tepasiga harbiylar, iqtisodchilar, va boshqa kasb-kor egalari ham kelib qoladilar. Lekin hokimiyatga keldimi, endi boshqarish uchun ular albatta siyosatchiga aylanishlari zarur bo'ladi. Aks holda rahbarlikni yurgiza olmay qoladilar. Oddiy misol Pokistondagi general Parvez Musharrafni olaylik. U hokimiyat tepasiga harbiy to'ntarish natijasida kelgan edi. o'zi kasbiy harbiy odam, to'pchi general. Ammo hokimiyatni boshqarish uchun u o'ziga prezidentlik, ya'ni sof siyosatchilik mansabini olishga majbur bo'ldi. Oxirida ham sen yo prezidentlik lavozimini olgin yoki harbiy mansabingni ushlagin, chunki Pokiston konstitutsiyasiga ko'ra bir shaxs bir vaqtning o'zida bu ikki lavozimda bo'la olmaydi deb muxoliflari turib olishgach, u harbiy lavozimini topshirib, prezidentlikda qolishni tanladi. Negaki siyosatchilik bu boshqaruvchilik ekanini shu xumpar ham anglab yetgandi. Endi matndagi yahudlarning o'zlarini shu boshqaruvchilikka, ya'ni jahonga rahbarlikka go'yoki tanlanganliklarini da'vo qilishlariga kelsak, buning ham qanchalik to'g'ri yo noto'g'riligini o'tgan 15-17 va 18-suhbatlarimizda keltirganmiz. Ularda hozirgi kofir yahud qavmi xalqlarni boshqarishga qobiliyatli etilib tanlangan emas, balki Alloh la'natlagan qavm ekanini da ko'rsatgandik. Kitoblari matnining davomi. Hoylar o'zlarining hissiyotlarini qondirishni suyadilar. Hissiyotlarga berilgan mahluq esa nozik va chuqur fikrlay olmaydi. Bizning sharhimiz. Bu matndagi hoylar deganlari ko'proq nasoro hindu va boshqa barcha kofirlarga tushadi. Chunki islomdan tashqari hamma dinlarning ahllari demokratlashib ketib, oxiratni kutmaydigan dunyo ahliga aylanib bo'lganlar. Boshqa kommunist u, ateist u, jumla bedinlar ku umuman oxiratni inkor etuvchilardir. inson dunyo ahlidan bo'lgandan keyin unga faqat shu dunyoda lazzatlanib yashab qolish kerak bo'ladi-yu xolos. Lazzatlarni esa insonga uning hissiyotlari бахшида etadi. Natijada bunday inson o'z hissiyotlarini qondirish payidan bo'lib qoladi. Qondirgan сайин yana qondirgisi kelaveradi да buning nihoyasi bo'lmaydi. Ana shu tariqa mana bu Yahud donishmandlari aytayotgan holat yuzaga keladi. Bunday shaxslar butun-butun qavmlar u xalqlar o'z hissiyotlarini qondirishni suyadigan bo'lib qoladilar va bo'lib qolganlar ham. Bu holat bedinlikdan, oxiratdagi jannat lazzatlariga ishonmaslikdan yo shuni kutmaslikdan kelib chiqadi. Bunday ahvol hatto oxiratdan ogoh va unga ishongan islom ahlida ham qachon musulmonlar shu oxiratni o'ylamay qo'yganlarida yo kam eslaganlarida yuz berishi mumkin ekan. Shu sababdan biz islom ummati dunyo hirsu havaslariga shahvatlar u boshqa nafsoniy hissiyotlarimizga ketib qolib, xalifaliklarimizni boy bergan va hozirgi xorlikka tushgan emasmizmi? Yahudiylarning o'zlariga kelsak, aytish lozimki, ular bu matnda aytayotganlaridek faqat hoylar, ya'ni yahudmas xalqlargina emas, balki yahudiylarning o'zginalari da bunday holatga mukkalaridan sho'ng'ib ketib bo'lganlar. Misollarimi? Marhamat. Musa alayhisalom yahudiylarga shuncha mo'jizalar ko'rsatib, osmondan ular uchun yog'ilayotgan ilohiy ne'matlar, manna va bedanalar bilan boqib kelsalar ham, ular yana yerda unib o'sadigan past narsalar, piyoz, mosh, bodring va sarimsoqni payg'ambarlaridan so'rab yeyish hissiyotiga ketib qolmaganmidilar. Dengiz ikkiga bo'linib, Fir'avning cho'kkanini ko'rganlaridan keyin ham buzoq haykalini Xudo shu deb unga sig'inib, jaholat hissiyotiga sho'ng'imaganmidilar. Ro'paralarida tayyor turgan Quddus sharifga kirmaganlarida qo'rqoqlik hissiyotiga taslim bo'lmaganmidilar o'zlariga mamnu bo'lgan shanba kuni baliq ovlab ochko'zlik nafs hissiyotlari dastidan maymunlar va to'ng'izlarga aylanib qolmaganmidilar shunday qilib yahudiylarning o'zlari hissiyotlarini qondirishni behad suyishlarining misollarini faqat Qur'on qissalaridan yana ko'plab keltirishimiz mumkin. Bu isbotlar ularning o'tmishlaridan edi. Zamonamiz yahudiylarining o'z hissiyotlariga berilishlarini inshaalloh yanagi jumada suhbatlashamiz azizlar. Ushbu juma ayyomingiz xayr va barakotli o'tsin. Va jazakumullohu xayron. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. shayton qilding koy hammani aylab hayron dunyoni qilding vayron sen qilding vayron tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olamni rahmon bo'ysunar unga barcha jahon ibodat qil ey ojiz inson tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olamni rahmon bo'ysunar unga barcha jahon ibodat qil ey ojiz inson tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olamni rahmon bo'ysunar unga barcha jahon ibodat qil ey ojiz inson u yer yaranishida kechani kunduzga kirishida tillar va ranglar har xilligida Aql insonga oyat bor bunda Osmonlar u yerga yaralishida Kechani kunduzga kirishida Tillar va ranglar har xilligida Aql insonga oyat bor bunda Aql insonga oyat bor bunda tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olamni rahmon bo'ysunar unga barcha jahon ibodat qil ey ojiz inson tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olamni rahmon bo'ysunar unga barcha jahon ibodat qil ey ojiz inson o'lim va hayotni yaratdi rahmon yaxshi amal uchun sinalar inson quyoshga oyga berdi u makon barchasi unga qaytar bir zamon o'lim va hayotni yaratdi rahmon yaxshi amal uchun sinalar inson quyoshga oyga berdi u makon barchasi unga qaytar bir zamon barchasi unga qaytar bir zamon tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olamni rahmon bo'ysunar unga barcha jahon ibodat qil ey ojiz inson tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olamni rahmon bo'ysunar unga barcha jahon ibodat qil ey ojiz inson fikr qilgin Allohning qudratin Kalbin bilan unga taslim bo'lgin Sajdalarda turib ko'p yig'lagin Dunyodan musulmon bo'lib o'tgin Fikr qilgin Allohning qudratin Qalbing bilan unga taslim bo'lgin Sajdalarda turib ko'p yig'lagin Dunyodan musulmon bo'lib o'tgin dunyodan musulmon bo'lib o'tgin tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olamni rahmon bo'ysunar unga barcha jahon ibodat qil ey ojiz inson tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olamni rahmon bo'ysunar unga barcha jahon ibodat qil ey ojiz inson tafakkur qil ey oqil inson yaratgan bu olam ahmad aka tibbi nabaviy haqidagi mavzuni davom ettirasizmi albatta davom ettiramiz da tib an nabaviya экинчи кысым таомланыш пайгамбарыбыз muhammad саллаллаху алейхи vasallam мархамат кылганлар odam farzandi to'ldiradigan eng yomon idish uning oshqozonidir kishi uchun quvvatini saqlab turishga yetarli taom kifoyadir undan ko'p bo'lsa uchdan biri taom uchun uchdan biri ichimlik uchun uchdan biri esa nafas olish uchun miqdom rivoyati Ahmad, Tirmizi va Ibn можа hadis to'plamlarida keltirilgan. Ba'zi mustasno suratlar borki, masalan, mehmonda bo'lgan kishi abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalom huzurlarida ko'p sut ichganliklaridan boshqa o'rin qolmadi dedilar sahobalar payg'ambar alayhissalom huzurlarida ba'zan to'yguncha tanovul qilar edilar u zot sollallohu alayhi vasallam esa ularni bundan qaytarmaganlar ulamolar oshqozon uchun eng yomoni hali hazm bo'lmagani ustiga taomlanish deganlar davomli ziyoda taomlanish ham yurak uchun qalb uchun bo'lsin ruh uchun bo'lsin barobar ziyondir бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хузурига бир кофир мехмон болуп келди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз ахилларига echki suti келтиришни buyurdilar. Ahillari бир echkini sog'ib, sutidan келтирдилар Mehmon sutdan ichib to'ymadi. yana birini sog'ib keltirdilar mehmon yana to'ymadi hatto 7 ichkini sog'ib keltirgunlaricha shunday holat davom etdi kechasi mehmon tunab qoldi ertalab uning oldiga yana echki sutidan keltirdilar u undan ichdi so'ng yana keltirdilar ammo bu gal u qul ham uzatmadi hamma hayron bo'ldi shunda payg'ambarimiz aytdilar "Mu'min bir ichakka yeydi kofir esa 7 ichakka абу хурайра ривоят кылган хадис ахмад ва Термизи хадис to'plamlarida keltirilgan ilova Дурус taomlanish sihat salomatlik kuch quvvat va go'zallik garovidir lekin ko'pchiligimiz zararli odatlarga o'rganib qolganimizdan inson hayotining eng muhim omillaridan bo'lmish taom odoblariga beparvomiz Ba'zilar oqilona taomlanishni faqat ovqatning miqdori bilan o'lchasalar, boshqalar esa faqat o'z ishtahalariga suyanadilar. Shu bilan taomni faqat kuch-quvvat manbai hisoblashib, balki me'yordan ortiq taomlanish, ya'ni taomlanish odoblariga rioya qilmaslik organizmning murakkab tuzilmalarini vujudga keltiruvchi sabab bo'lib xizmat qilishini ham unutib qo'yadilar. Aksariyat zamondoshlarimizning kundalik hayotlari yuqori darajadagi asabiy jarayonlarning ko'pligi shu bilan birga jismoniy harakatlarning aksincha oz miqdorda ekanligi bilan sifatlanadi mana shuning uchun yuqori kaloriyali oziqlanish organizmda modda almashinuviga salbiy ta'sir o'tkazadi организмге тиклап bo'lmas darajada ziyon yetkazadi oqibatda ateroskleroz yoki boshqa ko'plab asrimiz kasalliklarini keltirib chiqaradi oqilona taomlanish bu organizmni hayot uchun zarur moddalar bilan kerakli miqdorda va o'z vaqtida ta'minlashdir bunda insonning ish turi uning shaxsiy xususiyatlari uning yoshi jinsi, vazni, bo'yi va hokazolar e'tiborga olinishi lozim. Muntazam belgilangan vaqtda taomlanish oshqozonda shartli reflekslarni vujudga keltirishi bilan muhimdir. Taomni hazm qilishga tayyorlanib turgan oshqozonga tushgan taom yaxshiroq hazm qilinadi. Agar kishi o'z vaqtida taomlanmasa, Oshqozonda ishlab chiqariladigan maxsus suyuq moddalar bo'sh oshqozonda uning shilliq pardasiga salbiy ta'sir o'tkaza boshlaydi. Ko'p kasalliklarning, shu jumladan oshqozon ichak kasalliklarining kuchayishida ovqatlanish rejimining buzilishi ham sabab bo'ladi. Ayniqsa, kechqurun uyqu oldidan ko'p ovqat yeyish zararli. tula oshqozon diafragmani qisadi, yurakning normal faoliyatini qiyinlashtiradi. Tajriba va tadqiqotlar hamda shifokorlarning ko'p yillik kuzatishlariga asoslanib, bir kecha kunduz davomida 3 yoki 4 marta ovqatlanish tavsiya etiladi. Taomlar miqdorining taqsimoti va qaysi taomlar muqaddam qilinishi asosan kishining yoshi, qay sohada mehnat qilishi hamda kunning qaysi vaqtida ishlashiga bog'liq. Agar kunning birinchi yarmida mehnat qiladigan bo'lsa, u holda taomlardagi kaloriya miqdori quyidagicha taqsimlanadi. Birinchi nonushta 25-30%, ikkinchi nonushta 10-15%, tushlik 40-45%, kechki ovqatlanish esa 25-10% ni tashkil etadi. түрлі sabablarga көрө көпчүлүк кишилер үч vaqt ovqatlanadilar. Qanday bo'lganda хам ma'lum qoidaga muvofiq ovqatlanish lozim. Quvvatli нонушта, to'yimli tushlik ва yengil кечки ovqat. Kechqurun uyqudan oldin achchiq go'shtli таомлар исте'мол qilish, кофе, какао ёки quyuq чой ичиш тавсия etilmaydi. Uyqudan oldin bir piyola qatiq ichish maqsadga muvofiq. Alloh taolo insonga taomlanish mobaynida o'z-o'zini tabiiy nazorat eta olish ne'matini bergan. Bu to'yish va oshqozonning to'lganini his etish bilan bilinadi. Ammo hech qachon haddan ziyod to'yguncha, yegani og'izga kelguncha ovqatlanmaslik lozim. oqilona ovqatlanmaslikning eng ko'p uchraydigan oqibatlardan biri semirish. Semirish iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning eng jiddiy muammolaridan biridir. Semirish nima? Semirish bu organizmda yog' moddalarining haddan ziyod ajralishi. Agar siz uchun ovqat hayotdagi eng asosiy lazzatlarning biri bo'lsa, u holda ortiqcha semizlik sizning doimiy hamrohingiz bo'lishga haqli. Undan ajramoq to o'z dunyo qarashingizni va qadriyatlaringizni qayta ko'rib chiqib, zarur islohotlar o'tkazmas ekansiz. Siz uchun eng qiyin muammo bo'lib qolaveradi. Oqilona ovqatlanishga o'tish jarayoni qabul etilayotgan taom miqdorining oziq ovqat moddalarining hamda ovqatlanish rejimining o'zgartirilishi bilan birga kechmog'i lozim. Shu o'rinda bir necha tavsiyalarni berishni lozim ko'rdik. Birinchi Taomning odatiy miqdorini asta-sekin kamaytirib borish, avvaliga aytaylik, taom miqdorini 4 dan 1 nisbatga kamaytirib boshlang. Bu miqdorga ko'nikish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. 3 dan 1 marotabaga kamaytiring. Bu miqdorga ko'nikish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Keyinroq 3 dan 1 маротабага kamaytiring. физиология nuqtai nazaridan ham buning bir qator sabablari mavjud inson oshqozoni hajmi o'zgarib turadigan qilib yaratilgan katta miqdorda taom iste'mol qilish natijasida uning hajmi ham kattalashib borsa oz taom natijasida esa кичираяды масалан agar күнүгө бир mahalgina көпүнчө кечкурун уйкудан avval to'yib ovqatlanib турадыган болсак у холда биз to'yish hissini бажаруучу oshqozon рецепторларыны cho'zib yuboramiz ikkinchi oldingizga qat'iy to'siqlar qo'ymang hargiz o'zingiz uchun qat'iy to'siqlar qo'ya ko'rmang Bu asabiy qiyinchiliklarga olib boradi va kutilgan natijani bermaydi. Agar siz biron shirinlik yeyishni juda ham xohlayotgan bo'lsangiz, uni o'zingiz uchun butunlay man etgandan ko'ra, balki aksincha undan ozroq miqdorda tanovul etmog'ingiz maqsadga muvofiqroq. Yaxshisi, bir narsani yeyishdan avval bir daqiqa to'xtab, hozirgi soniyada Mana shu narsani yeyishga ishtahangiz haqiqatdan bormi? Yoki bir daqiqa o'tkinchi xohishmi? Bir o'ylab ko'rish kerak. 3. Najot yo'li mutadillikda. Eng asosiysi ovqat hayotdagi eng markaziy lazzatlarning biri degan e'tiqoddan voz kechish kerak. Aslida hayotdagi lazzatlar juda ko'p bo'lib, овкаттан ham muhimroqlari mavjud. Овкат yashash mazmuni emas, quvvat vositasi xolos. Taomdagi oqsil, yog' hamda uglevod mutanosibligi saqlanishi lozim. To'g'ri, ovqatlanishning nazariyalari ko'p va xilma-xil bo'lib, ba'zilariga ko'ra uglevodlar yeyilmasligi lozim bo'lsa, boshqasiga binoan оксуллар yana boshqasiga асосан parxiz qilish коны зарар Bizningcha барча халол неъматлардан tanovul qilish mumkin. Muhimi мутадиллик saqlanib исрофга o'tilmasin ko'proq sut va sut mahsulotlari sabzavot meva yog'siz go'sht baliq mahsulotlaridan iste'mol qilinish afzal 4-chi ko'proq suyuqlik iste'mol qiling. Suv rejimi haqida ikki og'iz so'z. Suv ichish foydalidir. Suv bu navqironlik, yoshlikda inson 80% suvdan tarkib topgan bo'lsa, qarilikda bu ko'rsatkich 60% ga tushib qoladi. Bir kunda 2-3 litr miqdorda suv ichish tavsiya etiladi. Albatta, agar qarshi ko'rsatilgan kasalliklar, masalan, arterial gipertenziya yoki buyrak kasalliklari bo'lmasa, suv to'g'ri ichakning normal faoliyat yurgizishi uchun sog'lom tashqi ko'rinish hamda terining yaxshi holatini saqlashda juda zarurdir. 5 inchisi mustaqil ochlik bilan ovora bo'lmang. So'zimiz so'ngida ochlik vositasida davolanish masalasiga to'xtalib o'tmoqchimiz. Yodingizda bo'lsin, tamomiy ochlik keng tibbiy bilimlarni talab etadigan ancha jiddiy tadbir. Agar siz bunday bilimlarga ega bo'lmasangiz, ochlik shifokor nazorati ostida olib borilishi shart.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 باب فضل фадлул في фил газви газу яни жихадтагы хизмат фазилати to'g'risidagi bob tashkil qilgan buxoriy rahimaulloh juda ulug' juda katta savob bo'lganligi uchun <clears throat> anas ibn molik roziyallohu anhudan ba'zi bir hadislar keltiriladiki xizmat to'g'risida bu xizmat katta kichkina odamga xizmat qilishligi joizligi, mustahabligi, katta kichkina odam katta odamga xizmat qilishligi joizligi mustahabligi yoki bo'lmasam yoshlari barobar bo'lib yoki bo'lmasam fazilatlari barobar bo'lgan kishilar bir biriga xizmat qilishlik mustahab va joiz ekanligi to'g'risida hadislar rivoyat qilingan shu hadislardan bir nechalarini aytib o'tamiz birinchi hadis anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi anas ibn molik bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni juda 10 yil mobaynida yaxshi chiroyli xizmatini qilgan kishi bo'ladi 10 yil rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xizmat qildi 10 yoshida edi 10 yoshida anas ibn Malikni onalari rumayso bu kishi rasululloh sollallohu alayhi vasallam madinaga hijrat qilgan vaqtida hamma ansorlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga biror bir tuhfa hadiyalar olib borgan vaqtida men endi o'g'limdan boshqa hech narsam yo'q dedida anasini oldida rasul sallallohu alayhi vasallamni huzuriga keldi shu bolam 10 yoshli bola shundan boshqa meni sizga beradigan hadiyam yo'q shuni oling sizga xizmat qilsin deb xizmatiga tashladi rasululloh sallam vafot qilgungacha anas ibn molik 10 yil xizmat qildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam anas ibn molik to'g'risida juda ko'plab hadislar rivoyat qilgan juda chiroyli ko'p fazilatlarni zikr qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishiga duo qildi. Moling ko'paysin, farzandlaring ko'paysin dedi. Hattoki ba'zilar aytadiki, Anas ibn Malikni o'g'illari, farzandlari 100 tadan oshib ketganligi to'g'risida zikr qildi. Xullas kalam bu ham Alloh subhanahu va taoloning yo'lida rasuliga xizmat qilishlikni oqibatda kelgan. Bu kishi rivoyat qiladiki hadis sharifda صاحبت <clears throat> جرير بن عبد الله رضي الله عنه فكان يخدمني وهو أكبر من أنس Jarir ibn Abdullah al-Bujali. Men депти анас ibn Malik Jarir bilan suhbatdosh bo'ldim jangda ya'ni alloh yo'lida jangda sherik bo'ldim jarir ibn Abdullah mendan katta bo'lsa ham yoshi katta bo'lsa ham menga xizmat qilar edi. jarir ibn Abdullah bu kishi eng katta sahobalardan eng ulug' sahobalardan hisoblanadi-ki, rasululloh sallallohu alayhi vasallam jannatiy dedi jarir ibn Abdullah islomda kechroq islom keltirgan lekin rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday bo'lsa ham jannati dedi jarir ibn abdulloh shunday jannati bo'lgan kishi anas ibn molikka xizmatchi bo'lgan jangda rasululloh sollallohu alayhi vasallam jarir ibn abdulloh to'g'risida bayon qiladiki masjidda juma namozida xutba qilayotib rasululloh sallallohu alayhi vasallam hozirgi masjiddan kiradigan kishi ahli yaman yaman ahlini eng ulug' kishisi va ahli jannatlardan hisoblanadi deb rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayon qildi undan keyin ashoblarni hammasini e'tibori orqa tarafdagi eshikka tushdi shu payt jarir ibn abdullah masjidga kirdi shunda hamma qaraganda jarir ibn Abdullah aytdiki nima hammanglar menga qarayapsizlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutba qilyapti yoki meni to'g'rimda biror bir narsani aytdimi rasululloh sallallohu alayhi vasallam deganidan ha Rasulullah sallam seni jannati dedi. Ahli Yamanda eng yaxshi insoni dedi deb aytganida alhamdulillah degan. Shu kishi Jarir ibn Abdullah Anas ibn Malikga xizmat qilardi. Mana uh, Allah subhanahu va taoloning yo'lidagi xizmat. Bu xizmatni Alloh yo'lidagi xizmatni buyukligini bu Jarir ibn Abdullah dek yoki bo'lmasa boshqa sahobalar bilganligi uchun xizmat qildi. Keyingi hadis Bu ham Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Bu kishi aytadiki, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallohu alayhi vasallam ila Khaybara akhdimuhu. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم أشار بيده إلى المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لبتيها كتحريم إبراهيم مكة اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا мен расул саллам менен бирге хайбарга чыктым яъни жаңга мен расул саллаллахуга хизмат кылар эдим бул хадисте хам расул саллаллахуга анас ибн малик хизмат кылганлиги ва хизматны улуг экенлигини баян кылат расулулла саллаллаху алейхи вассалам мадинага кайтayotgan вактымызда яъни бирге кайтayotgan вактымызда хайбардан ухуд тогы көрүнө башлады shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam uhud tog'iga qarab aytdiki uhudun jabalun yuhibbuna va nuhibbuhu Uhud bu taq bizni yaxshi ko'radi biz ham yaxshi ko'ramiz Uhudni deb Rasululloh расул alayhi vasallam Uhud to'g'risida aytdi so'ngra madinatul Munawvaraga ishora qilib "Ya alloh men bu madinatul Munawvarani, ya'ni ikki tog' labbatayha deb e, ikki tog' o'rtasidagi madinatul Munawvarani ibrohim alayhi alayhissalom makkani harom qilganidek, ya'ni ulug' joy qilgani kabi men ham bu madinatul Munawvarani ulug' joy qilaman Ey Allah'ım bu Medine'ne e, ticaretide yani ticaretide bo'lgan <clears throat> ekin tikiniga tegishli bo'lgan ziroatiga tegishli bo'lgan o'lchov birliklarini aytiladi sa mud shu o'lchov birliklariga o'lchovlariga alloh subhanahu va taolo barakat bersin deb duo qilgan ekanlar shu hadiste ham anas ibn malik rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan g'azvasiga chiqdim ya'ni jangga chiqdim xizmat qilishlik uchun <clears throat> rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xizmat qilishlik uchun bu yerda avvalgi hadiste, katta odam kichkina odamga xizmat qilsa yaxshi fazilati bor va joiz ekanligi hukmini oladigan bo'lsak hech kim aytmasinki kap katta odam yosh odamlarga xizmat qilib yotibdi degan ba'zi bir o'rinda shunaqa noo'rin ko'rinishligi mumkin yo unday emas jang holatida katta odam kichkina odamga xizmat qilishligi mumkin mana hadis kichkina odam katta odamga xizmat qilishligi mumkin bu joiz lekin albatta bu yerda hurmat ehtiram degan narsa bor buni rioya qilinadi lekin bir odam o'zi katta bo'lsa ham men Alloh yo'lidagi xizmat qilmoqchiman Allohning ajrini olmoqchiman deb xizmat qiladigan bo'lsa albatta bu kishi atrofdagi kichkinalarga nisbatan yoki bo'lmasam kichkinalar bu kishiga nisbatan isyon qilmayotgan bo'ladi gunohkor bo'lmayotgan bo'ladi yosh odam senlar o'tirib katta odamni xizmatga qo'yibsanda degan malomatga qolmaydigan bo'ladi Bu hadisdan rivoyat. Keyingi hadisda kichkina odam katta odamga xizmat qilishligi bu Anas ibn Malikdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xizmat qilishligi. Rasululloh sollallam ham katta, ham sharafi, ham makonati borligi. Keyingi hadisda <clears throat> Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga edik dedi. Yana Anas ibn Malik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga edik. жаңга чыгып кеткен вактымызда расулуллах саллаллаху алейхи вассалам менен бирге болгон асхабларны ro'zadorlari bor edi lekin ro'zadorlardan ham ko'prog'i ro'zadorlarni soyabon qilib turganlari edi subhanalloh bu ashoblarda ko'rinadi lekin hozirgi vaqtimizdagi mujohidlardan ham shunday bo'lishligi yaxshi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu hadis sharifni <clears throat> poyonida ki ro'za tutmagan kishilar ajrda olib ketdi dedi ro'za tutmagan kishilar ajrni olib ketdi ya'ni ro'zadorlardan ham ko'proq ajrga musharraf bo'ldi ro'zadorlarni ustiga soyabon qilib turdi dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu o'rinda 3-chi hadisda biz yoshlari barobar bo'lgan sharafida bir birida sharafda bir biriga barobar bo'lgan kishilar bir biriga xizmat qilishlik joizi va mustahab ekanligini olamiz avvalgi hadislarda katta odam kichkina odamga keyingi hadisda kichkina odam katta odamga 3-chi hadisda farqi yo'q fazilati teng bo'lgan kishilar bir бири ya Alloh yo'lida xizmat qilishligi joiz, mustahab ekanligini bayon qilinadi. Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Alloh taoloning yo'lidan xizmatkor bo'lib keting, mardikor bo'ling. Bu hech qanaqa zalillik emas, xorlik emas. Qachoniki inson biror bir xizmat qilyotib, bir charchab, xorib, qalbiga rasa xor bo'lib ketding desa, albatta bilsin u shaytonda. Chunki bu yurtlar jihad yurti. Bu yurtlar Alloh taoloni safari, Alloh taoloni jihad yo'lidagi safari hisoblanadi bu yurtlarda. Endi bir odam bir jinni ozgina xizmat qilib, charchab qoldim deb qalbiga shayton kelib, "Rasa xor bo'lding" deb bir vasvas qiladigan bo'lsa, bu albatta shaytondan deb bilsin, tezda Alloh subhanahu va taolodan panoh so'rasin o'sha shaytonning yomonligidan. Bu albatta shaytondan. Chunki Alloh taoloning yo'lida agar sahobalar shu qattiq xizmatni oladigan bo'lsak sahobalar qilgan bo'ladi shu xizmatni kim birodarining ustiga soatlab soyabon qilib turadi latani ushab. hech kim qilmaydi juda kamdan kam odam ko'rgan bo'lsa kerak shu diyorlarda misol uchun bir e, ko'rib qolgan bo'lsa yoki biror bir kasal shunga o'xshagan bo'lsa bir yelpib yoki bo'lmasam ustiga soyabon qilib turgan bo'lmasam bunaqa xizmat ko'rinmagan bo'lsa kerak shuning uchun alloh va taoloni yo'lidagi xizmatdan xorib biror bir narsa qalbiga keladigan bo'lsa albatta bu shaytondan bo'ladi ba'zi bir salaf solihinlarda alloh taoloni yo'lidagi xizmati va o'sha xizmatga chiqishlikdan oldin ba'zi bir taraddudlarni ko'rishliklari to'g'risini aytib o'tamiz shoyat e, da'vatni yaxshisi qur'on hadisdan aytilgandan keyin salaf solihinlarni tarixidan zikr qilinishligi amal qilinishlikka ko'proq dalda bo'ladi chunki ergashiladigan zamon ergashiladigan davr faqat salaf solihlarni davri buni yaxshi bilaylik rasululloh sallallohu alayhi vasallam xayrul quruni qarni thumma allazina yalunahu thumma allazina yalunahu eng yaxshi asr meni asrim meni davrim saodat asri Ashablar bo'lganligi uchun undan keyingi yaxshi davr mendan keyingi ya'ni sahobalardan keyingi davr ya'ni tobeinlarni davri eng yaxshi davr undan keyingi yaxshi davr атва табиин табиинлерден кийинки давр хисапланадыки ошо үчтө даврге расул саллалам go'yoki zimmavor bo'ldi xayrul quruni xayr kalimasi arab tilida axyor ma'nosida ولقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم أشد الناس حرصا على خدمة من يصحبونه بل كان بعضهم يشترط على من يصحبه في السفر أن تكون الخدمة عليه سلف الله سبحانه هو راضي بوسن xizmatga eng qattiq bel bog'lagan o'ziga safarda sherik bo'lgan birga bo'lgan kishilarga qattiq xizmat qilgan kishilar bo'ladi Bal balki ba'zilari safarga chiqishlikdan oldin shart qilardiki xizmat bu safarda xizmatim meni bo'ynimda birodar deb aytar edi bilal ibn said degan salaf solihlardan biri bu kishi imomur Robbani, eng robboniy imomlardan bo'lgan Va'if, undan tashqari va'if juda kuchli pand nasihat qiladigan da'vatchi kishi bo'lgan. Bu kishi aytadiki, inna Amir ibn عبد قيس كان إذا قفل غازيا يتوسل الرفاق فإذا رأى رفقة توافقه قال يا هؤلاء إني أريد أن أصحبكم على أن تعطوني من أنفسكم ثلاث خلال Amir ibn Abd Qays degan kishini Bilal ibn Said rivoyat qiladi. Amir ibn Qays agar Alloh yo'liga safar qiladigan bo'lsa sheriklar birga safar qiladigan sheriklarni oldiga kelardi kelardida men sizlardan 3 ta narsani talab qilaman 3 ta narsani berishinglar agar shu 3 ta narsaga rozi bo'lsanglar birga safar qilaman sizlar bilan jihod qilgan. bo'lmasam boshqa jihodga ketayotgan odamlar bilan ketaveraman der edi o'shalardan birinchisi hamma xizmat meni bo'yinimda bo'ladi birinchi shart ikkinchisi azonda men aytaman uchinchisi qodir bo'lganimcha yonimdan sarflayman sizlarga ya'ni hamyonimdan sarflayman qodir bo'lganimcha shunga rozi bo'lsanglar sizlar bilan birga safar qilaman jihod qilganda bo'lmasam chiqmayman der ekan ibrohim adham bu ham salaf solihlardan hisoblanadi ibrohim adham risalatul hushayriyda imom hushayriy rahimaulloh bu kishini ibrohim adhamni safarga chiqayotgan o'rinda bo'lgan ba'zi bir holatlarni zikr qiladi kana idza sahibahu ahadun sharatahu ala thalath ashiya. ibrohim adham agar safar qiladigan bo'lsa safar qilgan sherigiga 3 ta narsani shart qiladi birinchisi antakunal xidma val azan lahu xizmat azon Ibrohimni adhamni bo'yniga men azonni ham xizmatni ham o'zim qilaman deb shart qiladi وأن تكون يده في جميع ما يفتح الله عليه من الدنيا كيدهم Üçüncüsü Allah Subhanahu ve Taala qodir qilganicha Alloh Taala bir berganicha o'sha qo'lidan o'zini hamyonidan sarflashga, o'sha birodarlarga sarflashga qodir bo'lganimcha sarflayman deb shart qilardi. Bu 3-chi shart edi. ibrohim adham rahimahullohni bu safar oldidan bo'lgan shartlar Bu salaf solihiylardan bo'lgan ba'zi bir namunalar <coughs> mujohidlar eng qattiqroq e'tibor beradigan o'rin. Alloh subhanahu va ta'ala salaf solihiylarga ergashadigan, Allohning yo'lida xizmatni, savobini mukammal oladigan kishilardan kız. Bugun siz tinglovchilarga vaqtinchalik boshqa shaharlarda din xizmatlarida bo'lib qaytgan birodarimiz Abdus Somad bilan kechgan qiziqarli suhbatni eshittiramiz. Ey mücahid selamet bul Düşmenlerin itkin maglub, Dağutke hiç birmegin kul Allah'ke daim bul mahbub Ey mücahid selamet bul Düşmenlerin itkin maglub, Dağutke hiç birmegin kul Allah'ke daim bul mahbub Ey mücahid selamet assalomu alaykum va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh arsamat aka safarlardan yaxshi keldingizmi qiynalmasdan alhamdulillah xudoga shukur mana shu e, safarda bo'lib qaytdingiz ho'p shu yerdagi bir holatlarni aytib bersangiz e, faoliyatlardan nima ishlar bilan band bo'ldingiz alhamdulillah alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin va salatu ala rasulihi muhammadin va alihi va ashabi ajmain assalomu alaykum aziz mujohid birodarlar hammaga men eshitib turgan birodarlarga hammasiga salom aytamiz shu xizmat safarida bo'ldik faoliyatingizda bir qiziqarli voqealarga ham duch keldingizmi e, faoliyatimiz davomida e, har xil insonlar kelar ekan e, shu fidoyi insonlar ollohni yo'liga jonni beraman degan insonlar bilan ya'ni harakatga kelayotganlarni bilan gaplashgansiz harakatga kelayotganlar bilan gaplashdim shularni ichida bir ajib ajib faqat alloh yo'liga jonimni beraman moli joni bilan chiqqan insonlarni ko'rib ko'p xursand bo'ldim mana shu o'sha birodarlarni ko'rgan ekansiz e, hozir mana jamoatga kelib e, o'sha e, siz turgan o'sha mintaqadagi ko'rishgan birodarlarni ham ko'rdingizmi yo ba'zilari shahid bo'lib ketganmi ba'zilari shahid bo'libdi ba'zilari afg'onistonda mana jihodida yo pokiston jihodida xizmat shahid bo'lganlardan kimlarni aytib bera olasiz shahid bo'lganlardan e, misol ammor shahid ammorni fidoyilik qildiku panjshirda afg'onistonda shu birodarda qandaydir bir kuchli ixlos bir jihodga bo'lgan o'sha olloh yo'lida jonini berishga bo'lgan o'shanda ham e, fidoyilik birinchi bo'larmikin menga tezlatisharmikin deb o'sha paytda u kelgandayoq o'zi o'sha yerdayoq shu o'zini fidoyiligi haqida o'zini olloh yo'lida jon berishligi haqida aytgan insonlardan bir хотурамда калган инсондордон бири бул ушундай ундай балдардан көп яны көплөрү шунака болсо биз кылабыз кимдирдир o'sha hijrat va jihodda islom yo'liga xizmatga kelganlar bor ekan biz xizmat qilamiz nima qilamiz bola chaqalar bilan kelganlar hattoki oilaviy umumiy uylarda shu e, yoshlar qarib qolgan otaxonlar onaxonlar hammalari bola chaqalar nabiralar chabiralar bilan бир bir uydan bir хонадондон он он беш киши гана болуп келишкенлерин көрдүк hovli joylarni sotib alloh yo'lida shu inshaalloh bizni joyimiz jannatda bo'ladi yo islom xilofatida bo'ladi degan yaxshi niyatlar bilan shariat yo'lida har narsani qurbonlik berganlar insonlarni ham ko'rdik ba'zi o'sha e, suriyadan kelayotgan e, tolib ilmlarni ko'rdik o'sha suriyada talaba bo'lib e, o'qiganlar o'sha o'qib suriyada o'qiganlar ba'zilari shu afg'oniston jihodini xuroson jihodini afzal bilib o'sha muhojir bo'lib turganlar shu afg'oniston jihodiga ya'ni shu pokiston jihodiga o'zlarini e, borishliklarini izhor qilib o'tganlarni shularni ham ko'rdik ular ham ular bilan ham iymonlashib gaplashdik mana aka kuni kecha o'sha ommaviy axborot vositalarida xabar tarqadiki o'sha amerika prezidenti barak obama e, o'zini qurolli kuchlarini suriyaga tashlash uchun tayyorgarlik ko'rishlarini tayinlab o'tdi mana shu Suriyaga bostirib kirishi Amerikani qanchalik haqiqatga yaqin deb o'ylaysiz? Bu masala Suriya urushi boshlanganiga mana 1.5 yil bo'lgan bo'lgansa, 1.5 yildan bir Amerika hukumatı shu gapni aytib kelyapti. Lekin hali bir amaliy bir qilgani yo'q. Lekin o'zini hamtovoqlar bo'lgan demokratlarni qurollantirib Yordaniyada qurollantirib va o'shalarni tish tirnog'igacha qurollantirib, ya'ni o'zini өзүгө вафадар болгон яны америка парас гарп парас болгон demokratlarni куролдонтуруп jayshul xur дейди ошо көп насронийлер бар уларда ошо насронийлерден ташкил topgan yoki ba'zi bir o'sha e, suriya murtadlardan tashkil topgan armiya jayshul xur ya'ni o'sha amerikani maqsadlarini amerikani niyatlarini amerikani manfaati yo'lida urushadigan jashulxurga yordam berib u bir yildan bir bir yarim yildan bir o'zi bu amerika сакып bo'lib saqib kelyaptiki ana ташайбыз mana урушабыз ana урушабыз mana urushamiz deb bu narsa bo'lib turibdi ya'ni o'sha jayshulxo'rga o'ziga qarashli kufr to'dalarga yordam berib turibdi сафарда ko'p ishlar bo'libdi ko'p voqealar bo'libdi qaytishda qanday voqealarga duch keldingiz shulardan bittasi aytib bersangiz сафардан кайтышта ушу афганистандын немруз элман кандахор viloyati булар asosan janubiy viloyatlar hisoblanadi bu viloyatlarda bir narsa ko'zim tushdiki amerika bayroqlari avvallarda biz ko'rganimizda amerika bayroqlari har bir harbiy mashinasida btr zirhli mashinalarda baland ko'tarib yoki ular markazlarda amerika bayrog'ini juda baland qilib ko'tarib qo'yishardi shu amerika bayroqlari ko'rinmay qoldi кийин америка аскерлерин жакындан көрдүк яны жакындан көрдүк улар наhoyatда бир чарчаган толуккан бир кандайдыр безиген бир алиги бир кетиш алдыдан бир кандайдыр өзү кочуп жаткан инсондордун алиги жүзүгө окшойт yo'llarda масалан ular xor bo'lib yo'l to'g'irlayapti askarlar avtomatlarni qo'yib olgan yo'llarni minalar bilan toliblar tomonidan mujohidlar tomonidan portlab tashalgan xoliqdan qo'rqqin sen axir maxluqlarni kuchli dema alqahor qilmasin qahr o'tkinchini g'amin yema xoliqdan afg'oniston milliy urdu armiyasi ularni avtomat bilan quruqlayapti qo'liga lekin amerika askarlari qo'llariga avtomat qo'yib kaskani yechib qo'yib belkurak лопатка ушу киркалар менен yo'l тугулайт хор bo'lib ya'ni ekskavatorlar ekskavator buldozerlar bilan yo'l тугулайт yo bo'lmasa yo'llarda блокпостlarni xuddi bir mardikorga o'xshab bir murzurga bir ishchi bo'lib ya'ni черный работа deydiyu buni qora ishchi amerikaliklar o'zlari tellab pishib qilayotganiga shu yana bir narsa ko'rdimki shu yo'llarda masalan britaniya askari bo'lsin avstraliya askari kanada askarlari bu bularni har bir mashinalar qo'lishdi lekin hammasi qo'rqqan holatda nimadan kimdan qo'rqyapti ular ular o'sha har soatda har minutda bo'layotgan fidoyilardan har e, soatda bo'layotgan mina portlashlardan yoki bo'lmasa pistirma urushlardan yoki o'sha deydi afg'on armiyasi yo afg'on polisi kiyimidagi алиги кишилер улан отуп кетип бир коркуп рангдарда алиги бир коркуу нымасы сиз неме деп ойлойсуз кофирлар мужахиддерди кандай тактикасынан көбүрөөк коркушат уларны америкаликтерди биринчи коркутуп нерсе фидоилар тактикасы яъни фидоилардан коркуяпты экинчиси майн алиги мина үчүнчүсү яъни катта o'sha bazalarga ommaviy hujumlar pistirmalar mana mana shu narsalardan ular ya'ni mujohidlarni shu taktikalardan tolibonni shu taktikalardan ular bular qo'rqib ya'ni har nimada yo'qotish beradi yo'llarda masalan katta katta o'sha amerika yoki tanklari yo'q harbiy texnika betar yangi yangi rusumli texnikalarni yonib kul bo'lib ag'anab yotganini bu bo'lmasa o'sha yo'llarda masalan eh, zobil viloyatida ko'rdik g'azni viloyatida yo'ldagi yoki vardak viloyatida yo'l chetida masalan yuzlab harbiy tankerlar erondan kelayotgan e, yonilg'i yoki o'sha ularga kelayotgan amerika askarlari texnikalari uchun kelayotgan yoqilg'i tankerlari yuzlab yonib yotibdi yangi yollaganlar bir ikki kun uch kun hattoki ba'zilarini uyatganda amerikaliklar bir kamazlarga katta katta katta o'sha o'sha мусор ташыйдыган камазlarga ortib ham qo'ygan ularni ham toliblar o'sha o'sha turishcha ham yana yana o'sha turishida ham urib yoqib yuborgan hmm. ikkitadan yongan ya'ni qo'shilishib yongan ayniqsa o'sha mujohidlar shu bir joyda e, g'azniyda biz ko'zim tushdiki afg'oniston ichida bo'lgan safarimda g'azniy viloyatida faqat bir joyda o'sha polshani harbiy markazida polshani bayrog'i chiqib turibdi xolos polshani bayrog'i chiqib turibdi u ham past көрүнөр көрүнбөс лекин унут тепесинде баланрод афгон муртад армиясынын алиги ошо карзайнын байрогу турупту ушу газни вилоятынан чыкканыбыздан кийин вардак вилоятына кирдик вардак вилоятта холат умуман бошкача афгонистонда мынакей хакыйкый бир рижол хакыйкый бир мужоид халык экен ушунчалик hattoki посттан аскарлардын kallasini чыгармай qo'ygan afg'onistonda masalan olti yil besh yil oldin o'zimiz kirib zobir g'azni paktiko viloyatlarida jang qilganmiz shu nimalarda uruzgorlarda u paytlarda postlarni orasi besh kilometr besh kilometr bo'lardi Baz o'n kilometr ey mujohid salomat bo'l dushmanlaring etgin mag'lub tog'utga hech bermagin qo'l allohga doim bo'l mahbub ey mujohid salomat bo'l lekin hozir amerika shunday qilganki bir kilometr bir kilometrga murtad armiyasini qo'yib chiqdi har bir kilometrda bittadan post o'sha 1 kilometr orasida har 500 metrda ham kunduziga ikkitadan askar yo uchtadan askar qo'yib qo'ygan shunchalik yo'lni qattiq quruqlashiga qaramasdan shunchalik yo'llardan yana toliblarni fidoyiligi mujohidlar fidoyiligi tufayli shuncha yana kufrga nuqson tegyapti ayniqsa bu vardak mujohidlari mm, bular katta talofot bergan yo'llarda masalan askarlar hattoki harbiy markazda o'sha teshuvlardan qarab o'tirishibdi kallasini chiqara olmayapti toliblar u askarlarga yaqin joyda harakatlanayotganidan bir dalolat beradi chunki ular bir u tarafga durbun qarashadi bir bizga bir ya'ni bizga xavotir bilan yana mashinada ketayotgan yoki avtobusda ketayotgan kishilarga qarab xavotir qilib yana bir o'zlari bir o'lim holatda qo'rquv holatda turganliklarini o'zlarini ko'rsatishardi sizni biron bir postini to'xtatib tushirishdimi gaplashishdimi siz bilan жок сыллык утуп кетип афганистанда бирор бир постуда токтотмады гаплаш nima кылган көрмөдү ушундай карады yuzlarimizga карады жакшы деп уткузуп алды keyin кобул шаарыга келдик masalan кобул шаарында эки күн болдук кобул шаарында shu жерде sahobalarni шахид болгон ошо усмон roziyallohu анху davrida келген olloh yo'lida jon berib shu yerda fathda kobulni fathida ishtirok etgan sahobalarni qabri bor ekan shu qabr ziyoratiga bordik жетимиш төрттө сахоба икромдун кабри бор экен сахобалардын qabrini ziyorat qildik ya'ni afg'oniston tuprog'ida ya'ni afg'oniston zaminida sahobalarni ya'ni to'kilgan qonlar bor inshaalloh men allohga duo qildimki alloh yo robbil alamin shu sahobalarni qilgan xizmat qonlari tufayli bu kofirlarni bu afg'onistonda butun dunyoda qo'ymaysan shularni nima ey mujohid salomat bo'l dushmanlaring etgin mag'lub tog'utga hech bermagin qo'l allohga doim bo'l mahbub xoliqdan qo'rqqin sen axir Mahluqlarni kuchli dema alqahor qilmasin qahr o'tkinchini g'amin yema xoliqdan qo'rqqin sen axir Mahluqlarni kuchli dema alqahor qilmasin qahr o'tkinchini g'amin yema ey mujohid salomat bo'l dushmanlaring etgin mag'lub tog'utga hech bermagin qo'l allohga doim bo'l mahbub ey mujohid salomat bo'l dushmanlaring etgin mag'lub tog'utga hech bermagin qo'l allohga doim bo'l mahbub qanchadan qancha guruhlar g'olib bo'lgan ko'pchilikka qarasharkan doim ruhlar bilan iymon kuchlilikka qanchadan жайдан канча гурухлар bo'lgan ko'pchilikka көпчүлүккө карашаркен doim рухлар bilan iymon kuchlilikka эй mujohid salomat бол dushmanlaring эткин mag'lub tog'utga hech bermagin qo'l allohga doim bo'l mahbub ey mujohid salomat bo'l dushmanlaring etgin mag'lub tog'utga hech bermagin qo'l allohga doim bo'l mahbub Navbatni Shayx Fizaziyning murjalar haqida qilgan da'vatiga beramiz. يعني واحد قدامه باش يتعلم وعنده المعاهد العلمية والأساتذة والدكاترة والكتب وما بغاش يتعلم ليس معذورا بالجهل عند ابن تيمية Ya'ni bir kishi ma'hadning katta ustozi, doktor, professor yoki olim shayx bo'lsin, uning bilmasligi Ibn Taymiyaning nazdida uzr hisoblanmaydi. hayala sola namozga shoshilinglar deb 5 marta kuniga eshitamiz. Jaholat, ya'ni bilmaslikni daf qilish imkoniyati bo'lmasa, u shar'iy uzr hisoblanadi. Eshiting birodarlar. Biz ahli sunna va jamoa salaf solihlarining manhajida bo'lgan musulmonlar xato qilgan odamning uzrini qabul qilamiz. Inson xato qilish bilan ma'zur bo'lishi mumkin. Sahih hadisda keladiki, bir kishi ozuqasi bo'lgan tuyasini topib olgandagi xursandligidan Allohim, sen mening bandamsan, men sening Robbingman deb yuboradi. Birortasi aytishi mumkinki, bu gap odamni dindan chiqarib yuboradi deb. Endi shu odam kofir bo'ldimi? Yo'q. Ha nima uchun? Qattiq xursand bo'lganidan xato qilib qo'ydi. Biz bir kishini xato qilgani sababli kofirga chiqarmaymiz. Yana biz oyat va hadisdan shar'iy ta'vil qilgan kishini kofirga chiqarmaymiz. тавил шаръан мақбул бўлган иш. Иблиснинг тавили нима эди? Аллоh таоло малоикаларни одамга сажда қилишга буйрганида иблис нима деди? Мен ундан одамдан яхшироқман, мени оловдан яратгансан, уни эса лойдан яратдинг деди у. Бу тавил мақбул бўлмаган хато тавил эди. Ҳа, оят ва hadisdan хато тавил қилган kishini узрли деб биламиз. Лекин avval unga hujjat қоим qilamiz. Undan ko'rlik pardasini ketkazishga harakat qilamiz. Shundan keyin ham o'z fikridan qaytmasa, kofirga chiqaramiz. Va yana majburlik holatdagi uzrni qabul qilamiz. Lekin Bilal radhiyallohu anhu sabr qilgandek sabr qilsa afzal. Idan al-ikra' uzrun yu'zaru bihi sahibu bi shart an yakuna ikra'an wafqa al-manzur al-shar'i. uzrli bo'lishning sharti shar'iy nazardan majburlangan holatda bo'lishi kerak. Agarchi ulamolar ixtilof qilishgan bo'lsa ham, mast holatdagi uzrni qabul qilamiz. Aroq ichib mast bo'lgan odam kufr amalini qilsa, uni o'ldirish yo o'ldirmasligi haqida ulamolar ixtilof qilishgan. To'g'rirog'i vallohu alam, u aroq ichganligi uchun daralanadi, lekin qatl qilinmaydi. Chunki u mast holatda aqlini yo'qotgan holatda so'kkan yo kufr amalini qilgan bo'ladi. Xuddi shunday kofirlarning hikoyasini aytib beruvchi uzrlidir. Bir kishi senga kofirlarning so'zini o'zi unga e'tiqod qilmagan holda aytib bersa, sen unga "Iye, sen kofir bo'lding" deya olmaysan, chunki u senga hikoya qilib beryapti. Qur'on kofirlarning so'zlarini bizga zikr qiladi va biz u oyatlarni namozlarda tilovat qilamiz. Qur'onda mushriklar va ahli kitoblarning olamlarning Parvardigori haqida qilgan bo'xtonlari va haqoratlari zikr qilinadi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. Yahudiylar Allohning qo'li bog'liq, ya'ni baxil dedilar. Yana Allohga bolani nisbatlashdi. Subhanalloh. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li dedilar. Nasroniylar Iso Masih Allohning o'g'li dedilar. Bundan boshqa shunga o'xshash shar'an uzrli holatlar bor. шарий узурлар болушу шарт тукума узурлар болмаслыгы керек أن كتابا قريبا سيصدر ربا على الشيخ الألبان وأنا الآن بصدد تحريره وقد قطعت فيه أشواطا لوجه الله تعالى لا أريد إلا نصرة كلمة أي برادرلر мен сиздердин вакытларыңызды алып койдум гап көп shu yergacha gapimizni yakunlaymiz ahli sunna val jamoadagi birodarlarga yaqinda shayx alboniyga raddiya sifatida kitob chiqishligini aytib qo'ymoqchiman bu kitobni chiqarishlikda alloh roziligi uchun uzoq yo'lni bosib o'tishlikka to'g'ri keldi niyatim faqat islom kalimasiga yordam berishlik qiyomat kuni allohga қамыз. o'sha kuni kim diniga xiyonat qilgan kim munofiq kim muxlis kim haqda edi kim botilda ekanligini bilib olamiz ey birodarlar ruxsat bersanglar men sizlarga bu takfirilik fitnasidan ogohlantirish kitobidagi shayx ali ibn hasan ibn ali ibn abdul hamid halabi al asariyning haqoratlarini eshitiraman mana eshting. u yoq bu yoqlarda keng tarqalgan ana u yo'ldan ozgan kimsalar va ularning ergashuvchilari ilm va ma'rifatdagi sharpalardir Agar yozsalar harflar o'rnini almashtiradilar. Isbot keltirsalar o'zgartirib tarqatib yuboradilar. Gapirsalar xato qilib ahmoqona safsata qiladilar. Xutba qilsalar baqirib bejamador qilib gapiradilar. Shayx Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abdul Hamid Halabi al asari Kimki Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmasa, bas ular kofirlardir oyatining zohirdan ham bu kufr katta kufr emasligi ko'rinib turibdi deb Alloma Muhammad Rashid Rizoning kimki Alloh nozil qilgan din bilan hukm qilmasa, bas ular kofirlardir oyat haqida shunday so'zini keltiradi. Amma zahirul ayati falam yaqul bihi ahad. Oyatning zohiri haqida birorta fiqh olimi biron narsa demagan. Yana aytadiki, oyatning zohiri Аллоh нозил эткен нарса билан hukm qilmaganlarni o'z ichiga qamrab oladi. Farqi yo'q, Alloh nozil etmagan narsa bilan hukm qilgan yo qilmagan bo'lsin. Bu masalada musulmonlardan biror kishi kofirga chiqarmagan. Hatto fosiqlarni ma'siyatlari sababli kofirga chiqaruvchi xavorijlar ham. Uning gapi tugadi. Musulmonlarning ittifoqi bilan xavorijlar gunoh tufayli kishini kofirga chiqaradilar. Biz ulardan emasmiz va Allohga ulardan bezorligimizni e'lon qilamiz. Lekin Muhammad Roshid Rizo nima deyapti? Hatto fosiqlarni ma'siyatlari sababli kofirga chiqaruvchi xavorijlar ham Alloh nozil etgan din bilan hukm qilmaganlarni kofirga chiqarmaganlar demoqda. Subhanalloh. Bu kishi sahoba va tobiinlar katta kufrligida ittifoq qilgan so'zlardan ko'z yumib, hech kim bu oyat borasida biron narsa demagan дейишлиги ажабланарлык emasmi? Endi esa chapakchilar olamiga yana bir bor sayr etamiz ziyo studiyasi namoyish etdi o'zbekiston o'zbekiston bo'ldi bugun katta zindon o'zbekiston o'zbekiston bo'ldi ajab tomoshalar mustaqillik nomin oldi butun dunyoga jar soldi mustaqillik nomin oldi butun dunyoga jar soldi o'z o'zini adam xalqim katta zindan ichra kaldı o'zbekiston o'zbekiston bo'ldi bugün katta zindan allohning va mu'minlarning dushmanlari bulmuş yahudiylar insonlarni yo'ldan toydirishda qo'llaydigan vositalarning eng asosiylari turli ko'ngilochar tomosha yu bayramlar uyushtirish va qimor лотарея оюндары hisoblanadi. Bu vositalar xususan oxirgi 2-3 asrda muvaffaqiyatli ravishda колдонуп келинмокта o'g'riga mol qahatmi deganlaridek fosiqqa bayram qilish uchun bahona qahat emas ekan кофир мушрик ва фосиқ фожирлар uchun йилнинг 365 kunida qandaydir байрам нишонланмайдиган kunning o'zi yo'q. Xalqimiz фаровон ҳар куни to'y, ҳар куни байрам saroy uchun xos imomlar gal ustuklab beimonlar sayrar kunda ekranlarda musulmonlarni yomonlar nomi bo'ldi mustaqillik asli zolimlarga qullik payg'ambardan yolg'onchining cho'ntaklari bo'ldi pullik o'zbekiston o'zbekiston bo'ldi bugun katta zindon misol tariqasida 31 avgustni olaylik bu kun qadimda islom dinining илмий tayanchi va markazi bo'lgan so'nggi 22 yilda katta tezlik bilan mushriklashtirilayotgan O'zbekiston deb atalmiş davlatning mustaqillik bayrami hisoblanadi. O'z nomi bilan xalq deb atalgan salkam 30 million odam bu tomoshaga ancha oldin tayyorgarlik ko'ra boshlagan. Bunda oq sallayu bahmal Дуббили, saroy va Мехе ulamolari o'zgacha jonbozlik ko'rsatdilar. Bayramlardan bir kun avval mamlakat televideniyasida chiqish qilgan Toshkent shahar bosh imom xatibi Sallali shayton Anvar O'tursonov qandaydir buyuk ne'mat haqida shunday dedi. Avvalo azizlar alloh taologa behisob behisob shukronalar hamdu sanolar aytamizki bizning jannat makon o'zbekistonimiz mustaqil bo'lganligiga yigirma ikki yil to'layapti yurtimiz mustaqil bo'lgandan keyin moddiy jihatdan ulug' ulug' oliy pog'onalarga maqomlarga ko'tarildik butun dunyo havas qilyapti bu tinchligimizni mustaqilligimizni sharofatidan mustaqilligimiz me'mori bo'lgan muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan yigirma ikki yilda asrlarga tatagulik ulug' ulug' natijalarga ulug' ulug' maqomlarga musharraf bo'ldik va bu bayramni chinakam qalb bilan bayram qilib bir birimizga tabrik qilishimiz kerak shunday qilib sodda o'zbeklar uchun allohning eng buyuk ne'mati куштурнок ichidagi mustaqillik degan mujmal falsafani shar'iy tomondan asoslagan ham bo'ldi ammo qur'on va sunnatdan bu haqda biror narsa topish amri mahol o'tgan hafta 31 avgust kuni tomoshaning asosiy tadbirlari boshlandi avvaliga bosh o'yinchi iyak undan keyin uning gumashtalari birin ketin kelib toshkent shahar markazida o'rnatilgan eng katta but sanam baxtiyor ona haykali poyiga gulchambar qo'yib tavof qildi haykalning nomidagi baxtiyor so'zi to'g'ri tanlangan haqiqatdan ham oxirat kuni bu tosh haykal poyiga kelganlar va tavof qilganlardan baxtiyorroq bo'ladi ularga qo'shtirnoq ichidagi baxtiyor ona hech qachon hech qanday yordam bera olmaydi. Allohning azobi esa qattiqdir. Navbatdagi katta tadbir iyakning ikkita oqsallali shayton bilan birga qo'shtirnoq ichidagi shahidlar xotirasi maydoni deb atalmish yangi shirk maydoniga tashrifi bo'ldi shahid so'ziga to'xmat sifatida qurilgan bu maydon aslida 6 ta ustunga o'rnatilgan qubba va uning ostidagi uzun quloq birning jasadi bor deb taxmin qilingan ustiga katta tosh bostirib qo'yilgan qabr joylashgan bir majmuadan iborat ota bobomiz bekor yashagani yo'q ular ham bir maqsad uchun yashagan bizlarni ham mana bugungi hayotimizni ular ham ko'zlagan mana shu yerda yotganlar nima deysizlar shu yerda yotgan ota bobolarimiz ayni mana shunaqa musaffo osmon qarang bitta bulut yo'q yo'q yo'q shu yerda yotganlar shu yerda hokim yotganlar shuni o'ylagan boshi ham va'dabozdur xalqni aldab qalbi yozdur zolimlarning ustozidir qancha la'nat aytsang ozdur qorni katta katta kattakonlar mansab bilan shodumonlar o'z xalqini talar har kun misli bo'ri og'zi qolar o'zbekiston tomoshaning asosiy tadbiri kunning so'ngida yuz berdi toshkentdagi alisher navoiy nomli bog'da tomoshaning bosh rollardagi saralangan ishtirokchilari to'plandi ularning bir qismi tomoshabin bir qismi ya'ni teng yarimi desa ham bo'ladi tomosha ko'rsatuvchi rollarni bajarishdi endi bu ishtirokchilar haqida ikki og'iz gap ular har yildagidek avvalgi yillardagidan farq qiladi avvalo 500 dan oshiq o'yinchilarning ko'rinishlari ham rang-barangligi ortgani ko'rinadi ishtirokchilar orasida ayollar adadi ko'payganiga qaramay Ularning ustilaridagi kiyimlar oldingi yillardagidan qisqargan desa ham bo'ladi. Zo'ravonlar yetar taom Ecretmeyin halal haram Yüzde tebessüm kişiler Kalplerde yoktur aram Musibetten çıkmaydı baş Çünkü halkım koyduk yavaş Mazmunu yok hayatda Yaşamakta kekse ve o'zbekiston o'zbekiston bu mustaqillik ozod ozodlik hurriyat bu muqaddas kalomlar dunyodagi barcha xalqlar tilidagi eng bir paytga kelib tomoshagohdagi g'ovur g'uvur tina boshladi sahnaga bosh artist iyak kirib kelayotgan ekan barcha muridlar baravariga oyoqqa qalqidilar bosh artist yaxshi ko'rgan uning ta'biricha ikki qo'ldan chiqadigan guldiroz qarsaklar yangiradi. qarsaklar sadosi ostiga o'z o'rnini egallaganidan keyin u an'ana bo'lib qolgan oldingi yillardagidan deyarli farq qilmaydigan nutqni boshladi aziz vatandoshlar bugun mamlakatimiz butun xalqimiz asrlar davomida orziqib intilib kutgan Barchamiz үчүн эң ulug, эң азиз байрам билан сиз кадырлы yurtdoshlarimni чын калбимдан табриклаштан бактыярмын Роб бароси 18 минуту 32 секунд olib qochdi va bu chiqishini atrofdagi muxlislari marta o'rnidan turib chalingan qarsaklar bilan bezashdi Qarsaklarga jami төрт минутту жети секунд убакыт кетти мустакылдык дегенде bu yurtimizning yer osti va yer usti boyliklarimizni qo'limizga olib ayting aziz do'stlarim qadrdonlarim istiqlolga erishmasdan turib bunday yuksak natijalarga yetib borishimiz mumkinmidi bunga javob bitta yo'q va aslo yo'q biz bugun erkin fikrlaydigan siyosiy huquqiy va ma'naviy saviyasi tobora o'sib borayotgan kechagi ya'ni 90 yillardagi odamlar emasmiz va bu yo'ldan bizni hech qanday kuch qaytara olmaydi ey qodir Allohim musulmon millatining kushandasi bo'lmish bu badbaxt fosiq choldan o'zing najot ber keyingi yilga yetkazma uni sen hamma narsaga qodirsan hurmatli yurtdoshlarim bugun biz jamiyatimizda kum surayotgan notinch va tahlikali zamonda qarama qarshilik qonli to'qnashuvlar tobora kuchayib borayotganini ko'rib kuzatib o'zimizning eng ustuvor vazifamiz sifatida ko'ramiz o'zingiz ayting aziz do'stlarim o'zbekistonimizning bugungi va ertangi kunini bunyod etishda yana hammani bag'riga bosishni hammaga bosh egishini hammani yaxshi ko'rishini, hamma yoshlar uning bolasi ekanini da'vo qilib, ular uchun kerak bo'lsa, jonini ham berishini. Aytaylik, O'zbekistonning dunyoda eng rivojlangan davlatga aylanganini, avvalambor daromadlar oshgani, o'lim kamaygani, tinchlik va omonlik bo'layotganini жушуп жушуп гапырды азиз балаларым давр бизники марра бизники халкта коркуу hukm surar haqni bilganlar jim yurar qonunparast zo'ravonlar Halk üstüden daim küler Vicdan gezettirikçilik Can getiger bu kulçilik Kul köksüde her işke hop Kurup ketsin o'zbekchilik o'zbekiston o'zbekiston bo'ldi bugün katta zindon Tomoshaning keyingi bosqichi Madhiya deb ataluvchi shek bilan boshlandi. Unda shayton qilishi mumkin bo'lgan va bo'lmagan hamma narsa bo'ldi. Sahna o'rtasida jazvaga tushib, shaytoniy zikr va o'yinga tushdilar. Tomoshabinlar ham, boshqaruvchilar ham o'yinga tushdi. Iyak bosh raqqos bo'ldi. hamma jon jahdi bilan o'ynadi o'ynamagan qolmadi ko'tarilma ko'tarilsang ko'milarsan ko'tarilmay uzuyingda ham o'larsan ko'tarilma ko'tarilsang ko'milarsan ko'tarilmay uzuyingda ham o'larsan toshba yana qumday sochilmagin ochilmayin bechora guldek so'larsan hamma raqsga tushsin bo'ldi o'ynamay ham ko'rishsinchi axir iyak o'ynayapti-ya o'ynashdi rosa o'ynashdi erkak ayol bitta bo'lib o'ynashdi bir yilligini bitta qilib o'ynashdi bolalari ham kattalari ham o'ynadi mehmonlar ham mezbonlar ham o'ynadi ойнашы kerak bo'lganlar ham, tomosha qilish kerak bo'lganlar ham o'ynadi. Ha, o'ynashni bilgan ham, bilmagan ham o'ynadi. Bu muborak sanani bayram qilishlik, bu bayramda ishtirok etishlik, bu bayram ulug' bayram ekanligini his qilishlik ulug' saodatdir. ko'tarilsen ey xalqim ey xalqim ko'tarilma ko'tarilsang ko'milarsan ko'tarilmay o'z uyingda hamzularsan ko'tarilma ko'tarilsang ko'milarsan ko'tarilmay o'z uyingda hamzularsan ey xalqim ko'tarilma жаһонда нема гап афгонистон нангархор вилояти сарак mintaqasiga bir necha kun avval harbiy amaliyot uchun kelgan afg'on murtad askarlari 16 ta vertolyot yordamida mintaqaga keltirilgan edi harakatimiz mujohidlari g'alaba bo'lib kelgan dushmanlarni pistirma olishib ularga qarata o'qlar uzdilar sarosimaga tushgan murtadlardan 3 tasi o'lgan yaradorlari ham bor shundan keyin dushmanlar yana vertolyotlar yordamida qochib qolishdi afg'onistonning g'azni viloyati giron tumanida harakatimiz mujohidlari dushman murtad askarlaridan birini svd quroli bilan otib o'ldirdilar yana afg'oniston lugar viloyatining azru mintaqasi hokimiyat binosiga harakatimiz mujohidlari tomonidan havon minomyot hujumi amalga oshirildi dushman talofati noma'lum Afg'onistonning Qunduz viloyati Imomsohib tumaniga bir necha kundan beri katta amaliyot qilish maqsadida harakat qilayotgan dushman afg'on askarlari harakatimiz mujohidlarini tugatish maqsadida yana qo'shin kiritdi. Alhamdulillah mujohidlarimiz jiddiy qarshilik qilib, dushmanni orqaga chekintirdilar. Jang asosan 2-kuni bo'lib o'tdi. Bunda dushman tomonidan 10 ga yaqin murtad yakson qilindi. Harakatimiz mujohidlar tomonidan hech qanday talofat yo'q. Karzayning askarlari Imom Soyib tumaniga кира olmaganlar. Afg'oniston G'azni viloyati G'ilon tumanida harakatimiz snayperchilari SVD quroli bilan navbatdagi afg'on murtadining bir askarini yeb tishlatdilar. Afg'oniston Zobulda joylashgan afg'on murtad askarlarining katta harbiy qarorgohiga harakatimiz mujohidlari hujum uyushtirganlar. кароогохтон үч жүз метр чамасы масофада химоя үчүн бир гурух снайперчи биродарларым joylashtirilgan bo'lgan garchi dushman qarorgohi olinmagan bo'lsa da hujumchi birodarlarimiz dushmanga sezilarli darajada moliyaviy va insoniy talafotlar yetkazdilar bu orada himoyada turgan snayperchi guruhimiz ham murdat askarlaridan to'qqiztasini yer tishlatishdi afg'oniston Qabul yaqinidagi Sarobiy qishlog'iga harbiy amaliyot o'tkazish maqsadida 100 tagacha harbiy mashinalarda afg'on murtad armiyasi bostirib keladi harakatimiz mujohidlari bu harbiy kolonnaning bir qismini pistirmaga olishga muvaffaq bo'lganlar allohning izni bilan dushmanga bir muncha talofatlar yetkazilgan qolganlari orqaga chekinganlar mujohidlarimiz sog' salomat orqaga qaytishgan afg'oniston nangarxor viloyati sherzod mintaqasida joylashgan afg'on murtad qo'shini qarorgohiga qarshi harakatimiz mujohidlari top 75 og'ir qurol bilan amaliyot o'tkazgan dushmanning ikki vertolyoti o'lik va yaradorlarni tashish bilan ovora bo'lgan ularning adadi hozircha noma'lum g'azni viloyatining g'iylon tumanida Taliban mujohidlari 3 hammerni minaga tushirishgan pokiston janubiy vaziristonning masud mintaqasida harakatimiz mujohidlari chirik amaliyoti o'tkazdilar Dushman talofati hozircha noma'lum. Shimoliy Vaziristonning Degun degan joyida karfi vaqtida yana mina portladi. Yuragini ushlab o'tib ketayotgan fojiylar qo'rqgan narsasi yana sodir bo'ldi. Dahshatli portlashda katta KAMAZ mashinasi ichida 40 atrofida bo'lgan murtadlar bilan yakson bo'lganini voqea kuzatuvchilari aytib o'tdilar. Har doimgidek ushbu amaliyot sapyorchilar bo'yniga yuklatildi. Afg'onistonning Nangarhor viloyati Torxam ulusvolisida Amerika askarlari bazasiga fidoi mujohidlar hujum qildilar. Kufur axborotining xabar berishicha, kempdagi askarlar o'lmabdi-yu, ichidagi og'ir va yengil mashinalar ishdan chiqarilgan. Afg'oniston Qunduz viloyatida Dashti Archi tuman hokimi Shayx Sadriddin Sadiyga qarshi fidoilik hujumi bo'ldi. Shuningdek, portlovchi belbog'ni taqib olgan fidoi o'zi bilan yana 8 kishi ketgan. Afganiston Bag'lon viloyatida afg'on murtadlari 6 yosh bolalarni ko'chada o'ylab turganlarida ermak qilib otib o'ldirgan edilar. 10 yosh atrofidagi afg'on farzandlarini o'ldirgan va ikkisini yarador qilgan politsiyachilar qo'lga olingan. O'lgan bolalar yaqinlariga murtad Karzay chuqur hamdardligini bildirgan. Suriya Jabhatun Nusra mujohidlari Damashqdagi nasroniylar yashaydigan mintaqaga hujum qildilar. Birinchi hujum mintaqaga kiraverishdagi бериштеги bo'lib, unda 8 ta алави o'ldirildi. Keyin mujohidlar nasroniylar mintaqasiga kirib, navbatdagi amaliyotlarini o'tkazdilar. Iroq poytaxti Bag'doddagi shiyalar yashaydigan mintaqada 11 ta bomba portladi. Natijada 50 dan ortiq kishi o'lgan va yana 100 dan ortiq yarador bo'lgan. Portlashlar bozor va masjidlar oldida sodir etilgan. tojikistonda murtad Imom Ali'ning qo'g'irchoqlari musulmon yoshlarini ovlashda davom etmoqdalar kuni kecha masjidlardan 50 ga yaqin yangi namozxonlar terroristlar deb ushlab ketilindi avvalda soqollik va romonliklar kufriy jamiyat uchun xatarlik bo'lgan bo'lsalar endilikda oddiy namozxonlar ham Imom Ali'ni qo'rqitayotgan ko'rinadi 31 avgust kuni kunduzgi soat 12 atrofida Mirali mintaqasining Misaki mahallasidagi uylardan biriga Amerikaning жосусий tayyorasi hujum qildi. Natijada mujohidlardan avvaliga ikkitasi shahid bo'lgan bo'lsa, ozgina vaqtdan so'ng og'ir yarador bo'lgan mujohid ham shahodatga yetishdi. Mazkur hujumda jami 3 ta birodar raketa hujumidan shahid bo'ldi. Bugungi juma dasturimizdagi mavzular shulardan iborat edi. Kelasi juma dasturlarimizda yana iymonlashgunimizcha omon bo'ling azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يحدثها كبابيل تخرق بالرعب جدارا